Eta justoki, hitzordio hortan parte hartzen baitu burrunka taldiak, horren lehendakaia dugula la goekilan pilu aira eguerdi hon? Eguerdi hon. Bai, ordin mugak eh, ikusgarria presentatzen duzie, bena lehenik eh, um, eh, ikusgarri hoi seki aipatu beno lehen, taldia, uh, taldia, orka, taldia na iten Bai. Uh, Taldea e, sortu zen oain dela ama bat urten ikuste, uh, garaian uh, eh, perkusularia eta Pierre Airaren uh, eh, ideez, bai? Eta, ba, siginien olako nolazen, jotakuri sorkuntza batekin, ustaitzeko iauterian eman eta pixkanaka, pixkanaka, sortzen ideia, sortzea burrunka taldea bera, nuna gertzen ziren sortzi bat gaitero eta ogoi bat perkusio, pixkanaka, pixkanaka joan gira handituz, eta egin eginuen eh, sorkuntza biziki poti bat, uh, ufaka garaian, e, arkasta handia okan zuen, amabulen pastu ginen, eta ezker pareta bete, baita ere miagitzen, eta igualdean ere hainbat tokita nahi du izan ginen. Hala. Eta hor bat zuen, uh, ba, bizpala urte pixkat, uh, lo ginen ez dakit, transizio fase batean, eta ari ginen pixkatea segitu, ez segitu, zer egin, nora joan, eta bo, bildu gira zer, zen, zer ziren guri gogoak, nora joan eta zer egin, eta, eta horbe da pixkat taldearen um, berpistea, anuke, eh. ara batzuak itxasuntzia utzi dute bidean, eta bestat batzuak segitu. Eta justuki behaz eh, itxasuntzen segitzen zinek, e, mugak ikusgarria sortu uzie, eta hor behaz lehen aldiko emanen e, ibiakoitzuntan? Bai, ez dugu osoki emanen ibiakoitzan, da, da nola e, e, frantzisez zango nuke enpremize, bakizu, piskat, uh e, prestatu dugun, ari gira prestatzen sorkuntza hori, uh, e, gogoa ginuen orkesteko eta toki kakotxen artean famatu batean, eta nola ez hartzaru festivala aski ezagutua da bederean e, lapordin eta, eta bon, beraz, parte bat aurkezten dugu, hori da lehen fase bat, gero bat dugu, gutxu gara bera, erdi aurkeztuko dugu, eta gero bat dugu, beste erdi bat ala, lantzen ari garela, eta, eta la, mhm. aurkeztuko ez duguna laru batean. Eta horrean bai, eh, berpiste, eh, zien berpiste urratxeko eman, nafeto eh, bai bo, horrekin berpisten ziztela, mugak ikusgarri horrekilan, bena, bai. bada aldaketaik edo... Hala, bo, lehen gauza, uh, eh, mugak izena eman diogu gure sorkuntzari, eta egia erran, eh, ari gara pentsatzen ze izena atseman, eta berbada egokiagoa atseman gurenke genuke mugatikat edo mugetatikat, eta ari gira pixkat uh, sekatzen, eta ba, sorkuntza honetan uh, hartzen ditu pixkat mundu osoko musika, ala nola eh, ego amerikakoak eh, edo balkanokoak eh, aragone ah, aragonesak ere kataluniarak eta holakoak eta pizkat inguruntan lan egin dugu jokuntan Ados, e, zendako sede hori, e, behaz Amerika, Aragon, Katalunia eta Balkanon musikatik hartzia? Ba, azken zinean, hori e, ez zirelako guri gustukoak ziren musikak, eta ongi ikusten ginuen uh, eh, nahaztea emengo soinu tresnak eh, ango um, mm, aireekin, nola bait? Eta, eta baita ere eh, musika horiek ingokiak zirelako gure dantzariekin uh, e, zerbait uh, polita egiteko edo, gure gustukoa. Eta zinez uh, aldiuntan nahi izan dugu izan uh, ba, gure sorkuntzaren parta ide nun bait. Hana, edo, gure taletik atratzen ziren ideiak forman ezartzea beste aldietan zen gehiago bazen uh, sorkuntza nau, fe, sorkuntzetaz arduratzen den pertsona bakar bat, eta berak egiten zuen, ba hori joko duzue, hola, hola, hola. honetan, alderantzizko bidea egin dugu, abiatu gira dantzariek ze musika nahi zuten, musikariek ze asmoa ginuen, eta ze instrumentu ere nahi ginituen, eta azken zian hor sartu ditugu ba, soinu berri batzuk, adibidez, uh, gaita luzeak, dira gaita bezala, baina uh, doinu bajoagoa batekin, baita ere tuba bat sartu dugu, eta badira abesti batzuk uh, txistu gero kantuarekin ere nahazten dugu, eta hori guzia beti-beti bezala burunkan, perkusioan dana bat eta bortiz batzu batzuekin. Bai, um, justuki aldaketa hori hots ideia edo ez ditea kanpotik, baina ziek gero elgarren artian huntzea eh, hori em, eman korra godeaz, bide hori? Ez dakit, geroak eganen du hori. <laughs> <laughs> Espeiru dut bai, ez? Ez, azken zinean gauzak egiten dituzulaik zuk autatutako bide batetik batetik eta ez beste no baitek erakustako batetik, nik uste uh, azken zinean uh, eh, sinceragoa da, zeze itzultzen zer, ez dakit eh, gehiago zure eh, barnekoarekin egiten duzu mhm. eta, eta gehiago sentzen dira gauzak nik uste. Mhm. Eta beraz gauzak jo proposatzen eta... Hoi da, azken finean gure ganatzen dugu eh, talde hori. Mhm. Eta bai aldaketetan txegitzeko, hoai uh, artea izan taula gainean, hotz uh, esen ezberdinetan kontzertu emaiten. Guai bai hatik uh, beste manera nahi ez? Bai, Ehm, gure asmo hori da, eh, gehiago, uh, ba, dibidez, erriko festetan edo festivaletan, izaitea festaren partaide, eran nahi du publikoaren erdian, publikoa zergatik ez gomitatu gurekin, edo kantuz, edo dantzan, eta olako um, mm, gauzetan, ez eta mm, e eginez eh, zerbait eta olen gainean. Horrek ez du gentzen gure uh, emanaliak aurre ikusiak direla, pixkat desfile moduan, gero gelitzen gira, eman txiki bat egiten dugu, gero berriz desfile, emanaldi bat, eta gero bukaeran, emango genuke emanaldi luzeago bat, me hori eh, taulari gabe, eh, teknika mailan eh, gauza gutirekin, hmm. argirik gabe, bala. Zenako aldaketa hori? Azken finean, <laughs> da gure gustukoa delako, karikan aritza, jendean inguruan, gugi kasik denak musikarietan gira musikari tradizionalak, gana nahi baitu gaiteroak, tiztulariak, uh, eh, tubalariak, tubelariak, oskusoinuak, efe. eta gu, gure mundua da gehiago uh, karrikarena edo, eta, eta oktarako, nahi, eta begionez kusten ginoen, uh, eh, hola egitea. E, eh, bururatzeko behaz, horreita atxaleko atxaliko bostontan e, eh, jauterita dantzen txorkuntzak ikusgai izanen dela, e, herrikoa ikusgarria zaren azarelako dantza taldearen partetik, azeri dantza errenteriako eraintza taldeak emanik, eta ziak behaz burunkak, e, burunka mugak edo moment, oai arte bedain mugak, <laughs> de, mugak deitzen duzuen e, eh, ikusgarri Ba. Bena, goizian, e, eh, eterditan, eh, bada e, ohizko musika eta dantzen baliabide gunearen e, sidearen aurkezpena. Eta zuk horretan parte hartzen mituzu, e, aurkeztenan laukuzia edo bihitze, zertenan laukuzia zer den hori? Ba, azken zinean, da... Mm, haitzen bezala sortzea en polo resurs edo balia gunien eh, elkarte mm. bat e, batuko dituena ipare euskal eriko musikari eta dantzari gehienak ez baita ez bada, me hortan arduratzen diren pertsonak eh, bai, aldiz eta bai elburua zer eh, elgarrekin aintzina joaitea elgarrekin e, proiektuen sortzea elgarren artean ezagutzea, eh, ez dakit, dantza taldeak gehiago elgarren artean eh, ezagutaraztea, baita ere musikariak, zenta haintzetan ikusten ditugu, eh, bo, soilik adibidea da, haintzetan eh? bada dantza taldea eta ikusten duzu uh, bat ekin bere emanaldia egiten, nun ipar euskal badira dibidez txizurariak egundaka, eta gaiteroak uh, amarnaka, eta... Ba, pixkat da, eh, helburua da gure artean ezagutzea eta tronkatzea eta ba, jakitzea norat uh, buruz nahi dugun joan elgarrekin eta metala. Eta mhm. gio ikusiko beraz zehelkiko da nortik? Hori da, hori da. Ba, dira gaur egun UPCI berri horrekin eta beste gauz handi batzuk egiteko eta berba da ate berri batzuk egiteko eta hortaz ere eh, aizuko izan dira. Mhm. Boa eta horretaraztun behaz eh, behar entzuten bitugu burrun katalien eh, kantu bat bai horretaraztun behaz e, eh, ziak ibiakoitz juntan usteitzen izain ziztela behaz mugak izeneko ikusgarrien emaiteko atxaleko bostetatik aintzina Oida oh, Bombe, mila Bai, zuedik Eta besto aldea tarte Bai, eta jo